Hello mga kasama! Maalab na pagbati sa ikalimamput-anim na anibersaryo ng New People's Army. Ngayong araw, lubos na dinadakila ng mamamayan ng Timog Katagalugan ang kanilang tunay na hukbo, ang NPA. Pakinggan natin ang kanilang mensahe sa pagdiriwang ng ating anibersaryo. Inikawan, anat sa tanang kalisdanan. Ako ho, si Ka Alvin, 38 years old, isang magsasaka. 37 years old ako na makita ng NPA. Natuwa ho ako na makita ng NPA. Naisip ko, tunay pala. Dati sa mga pelikula lang ako nakakita ng NPA. Ngayon, nakakita ko na at nakakasama ko pa. Dati ho sa mga pelikula lang ho nakapanood ng mga pinakita ho sa sine sila ay masasama. Yung pala ho kabaligtaran sa totoong buhay, sila ho ay mabait at tumutulong sa mga katulad naming mahirap. Sila ang tagapagtanggol namin. Wala hong ginawa ang mga estado kundi siraan ang mga NPA. Sila naman ang gumagawang masama at sila ang lumalabag sa batas. Marami silang pinahirapang mamayan at walang awa kung pumatay. Siyempre, mahal na mahal namin ang mga NPA dahil sila ang tunay na pagtanggol ng mahihirap at inaapi. Ang naging papel ko lang sila ay tumulong sa abot ang aking makakaya. Itinataguyod namin sila sa abot ang makakaya. Gagawin namin ang lahat sa simpleng pamaraan na kami ay makatulong. Dapat sila ay suportahan dahil sila ang tagapagtanggol ng mamayang inaapi ng Estado at sila ang tumutulong sa tulad naming mahihirap. Guilty. Kasi kasama ng Robert, 53 taong gulang. 13 years old ako noon noong unang makakita ng mga kasama. Di naman ako nakaramdam ng takot na sila aking makita. Siguro mga 1982 noon, grade 6 ako. At hindi naman sila ikangay dapat katakutan at mababait naman ang mga kasama. Nalutas naman ang mga problema namin sa aming lugar ng mga kasama yung mga kaso na dinudulog namin sa kanila. Halimbawa, patulad ng pagnanakaw, pag, ng mga rape, at ang mga hatian sa lupa, pagbabago ng partihan, at uh, yung mga pag-aayos ng mga renderos ng magkakapatid, hanggang sa nagkaroon sila ng magandang reaksyon sa aming lugar. Kaya kabaliktaran ang mga sinasabi ng mga sundalo no na ang mga kasama ay mga mga terorista at nakakatakot. Hindi naman sila nakakatakot at mas maganda pa nga silang makisama sa katulad ng militar. Nanana, sila ang nananakot, hindi ang mga kasama. Kaya dapat na tangkilikin natin sila na sila mabigyan ng proteksyon at tayo bibigyan din naman nila ng proteksyon. Ako po si Putik, 29 years old. Kasapi po ako ng PKM. Una ko pong sila pong nakasalamuha ay ako po ho ay natatakot dahil sa sabi nga po nila ay sama. Pero sa akin po namang nadiskubre ay sila po ay napakabuti ng kanila pong layunin sa mamamayan. Dahil po sa pinapakita po nilang pagmamalasakit sa mga tao na kagaya po ng mga tao po nag- nahihirap, uh, nagbibigay po sila ng gandang layunin. Sila po ay dapat po silang suportahan dahil sa kagandahang loob na pinapakita nila kagaya po sa akin, sa aming pamilya na pagkakaisa. Yeah ko po si ka Becca, 29 years old, isang miyembro ng PKM. Para sa akin, mapa-NPA man yan o ano man, ay pare-parehas kaming tao. Totoo lang, siyempre may kunting nervyos, ganyan. Pero nung habang nakakasalamuhan namin sila ay pagaan ng pagaan ng pagaan yung aming pakiramdam na iba yung makasalamuha mo sila kaysa ma, dun sa mga naririnig mo sa iba. Kasi lahat ng layunin nila ay maganda at naaayon sa taong bayan. Para sa lahat, hindi pang sarili lamang. Para sa ikabubuti ng tao, lalo na yung mga mahihirap na nakakaranas ng hindi pantay-pantay prato, ganyan. Sagot ako nga pala si Joel. Ang akin pong edad eh, ay 54. Una po ako nakakita ng tinatawag na NPA ay 1986. Labing anim na taon po ako noon. Eh, wala po naman ako naging react, kundi ang nasa isip ko, masaya ako, nakakita ako ng tinatawag na NPA, nakakita ako ng mga tao na nasasabing nakikibaka sa ganong samahan at sa tingin ko, parang katulad ko di, simpleng tao. Nung sila makilala ko, kaya ko sila minahal, ay kahit pa paano, may magtatanggol. Lalong-lalo na sa mga nang aabuso na nasa gobyerno, ganun. Pre, napakahirap ng buhay namin noon. Kahit naman ngayon, mahirap din. Eh noon, pag pumupunta sa amin, sabi ko nga, Nagpunta po tayo sa aming nakayanan. Kamuting kahoy lang po ito, may kinayo na niyog. Ay, tuwan-tuwa naman sila. Tapos ang sigarilyo namin noon, yung tinatawag ng mga evergreen, yung mga mumurahin lang, eh, ganun din. Nakikisama sila, tuwan-tuwa sila sa amin. Lalong-lalo na sa mga bata, tuwan-tuwa sila. Tapos may pag medyo na, nalisa na sila, medyo sumasama ko ng konti, ginagayad ko sila sa dadaanan. Eh, may kaunting tulo ng luha. <laughs> talagang dapat na dapat suportahan eh. Kasi nga kung wala nga sila, sinong makikipaglaban sa mga tiwali, sa mga nandadambong, lalong-lalo na sa kabanang bayan na dapat ay mapapunta sa mga taong bayan na mga nagugutom, lalong-lalo na sa tiyatawag natin mga ayuda sa kalamidad na dating sa amin, mga panis na, siraan na. E kung wala sila, sinong, sinong makikipag-ngatan sa ganung bagay para mapadating sa katulad namin? Wala eh. Kaya dapat suportahan sila. Sa ganung bagay, malaking bagay sa atin, malaking bagay sa amin, malaking bagay sa mga individual, at napakalaking bagay sa masa na nadidiyan sila. Handang-handa ako na makasalamuhan sila at makasama. Kahit ng papano, yung natitira kong lakas at buhay, mai-share ko sa kanila kung ano ang aking kakayahan, kung ano ang aking dapat gawain, kung ano, saan ba ako makakatulong na bagay, saan bang gawain ako pwede. Hmm. Sama lang ako ng sama. Maraming salamat sa mga mahal nating masa. Kita niyo mga kasama, atin pa rin ang masa. Sa gitna ng pasistang terror at lagim at mga peking balitang kinakalat ng Estado, hindi nalilinlang ang mamamayan. Nananabik ang masa na makasama tayo kahit sa gitna ng buhay at kamatayang pakikibaka. Busog na busog ang puso ng mga NPA sa pagmamahal ng masa. Sila ang dahilan kung bakit natin isinusulong ang revolusyon. Sila ang sagot sa tanong na para kanino? Kaya kahit sa gitna ng kahirapan at kagipitan, nananaig ang di magagaping diwa ng NPA. Palawakin at palalimin natin ang kilusang pagwawasto umugat tayo ng mas malalim sa masa, magpunyagi sa landas ng digmang bayan. Hanggang sa tagumpay!